Hadi uh, Hadis zadnji, a da završimo znači ovu oblast. A to je hadis, 92. Uh, hadis Anenes ibn Malik radijallahu anhu, kratak je hadis, nema puno govora o njemu, uh, uh od vjerovisnika sallallahu alaihi sallam, da je rekao, i'tedilu fis suđud, poravnajte se na seždi. Wala jebsut ehadukum zira'ajhi in bisatal kelbi. Neka ne, niko od vas ne ispruža, ne spušta e, svoje laktove kao što ih ispruži pas. Hadis mutafik on Enes radi Allahanu. Ja suđu, poravnajte se e, na seždi. E, znači, hadis govori o tome da osoba znači da treba da, da uskladi svoje pokrite u, toku seždi, da se, da se poravna, e, a kada padne na seždu, da svoje laktove, da ih ne spušta, da ih ne spušta znači na tlo. Da ih ne spušta na tlo kao što pas spusti, spusti na tlo nego je propisan, spomenuli smo prijetodni hadis, znači da ruke raširi, da ih podigne. Naravno, ovdje pazite, ovaj, zanimljiva stvar, ja to znate, u praksi otklanjanja osoba, ako, ako onaj, kada odi na seždu, što bliže padne glavom na seždu, blizu koljena, e, time će ovaj, e, više biti prinuđen da spusti ruke. Što ode dalje, tamo se pruži, onda i, ruke raširi, može raširiti koliko hoće ruke. To ako klanja sam. Naravno imamo problem kad klanja u džematu, ako raširi ruke, nije dobro da raširi ruke, ima neki ljudi kada klanja namaz, on ode prvi na sežu, raši ruka na drugi, pa njega nema gdje da uđe, mora isto ko da ide, koda da roni, ko da zaranja, da bi, da iz njegova dva lakta. Ili dođe, budeš pridućen da uzmeš ona laka, da ga, da ga ona mora se računa, naravno, unutar safa, da, da imaš osjećaj za ljude koji pro tebe klanjaju. <clears throat> Znači, Hadis govori o tome e, kako radnja koja je, e, radnja koja je, odnosno došla ovdje zabrana, Zanimljivo ova zabrana, on nije ovdje naveo, zanimljivo da ova zabrana većina učenjaka, da ova zabrana stvar kerahijet. Većina učenjaka na stavu znači da ova zabrana spuštanja laktova da je mekruh, a ne haram. Dok druga skupina učenjaka, naravno hanabile su na tome, e, da je, da je haram. I bliže da je haram. I došla je zabrana. U tekstu hadisa došla je zabrana. Vala jebsut ahadu kondira in bisat al Ali eto, većina učenjaka da je to, da je to mekruh, a ne da je haram. E, e, zašto ovdje je zabrana došla? Zato da, da, osoba ne liči, da ne sjedi, da ne liči, ne pada na seždu kao što, kao što, to pas radi, a naravno mi znamo da je pas, da, da ne oponaša, da ne liči na, na, na tu, jel, e, na tu e, jednu vrstu ogavne životinje, mizirne životinje, koja je inače u islamu, vi znate da imaju posebne propise vezane za psa, u smislu da treba da treba čovjek bude daleko od njeg, da ga ne uzima za, za ovaj, za, za životinju eh, s kojom, s kojom je bliza, koji drži uzase osim u nuždi. Nužda je znači da loviš sa njom psa, da ti čuva usjeve, da ti čuva kuću, da ti, eh, da ti čuva stado za lov, a ovo da ga imaš, da ga vodaš sa sobom, da djecu navikneš, da ga miluju, da ga ljube, da sa njim žive i tako dalje, Znači, to, to po islamu nije ispravno između mekruha i harama, shodno kako koji mezebičenjaci tumači. <clears throat> Naravno, još treba ovdje dodati, znači, spuštanje laktova na, na, tlo ukazuje i na onu lijenu što se spomenuli. Osoba kada spusti na tlo, znači, to je koda mrtva, ona lijena osoba, spusti, odmara što bude mama rekla, kada mama de digni, kad odmara ruke, drago, puno. pusti, odmori malo, odmori u namazu, što na namazu, kod da, tri sata budeš na seždi onaj, e, jer navika tako, navikli da, tako od uvijek da žene spuštaju ruke. E, znači, e, smisao toga prvo da ne liči na psa, jer spomenuti psa način e, psa kako, on, kako se on, znači, kako on spušta svoje prednje noge. A druga stvar, znači, e, to ukazuje na vrstu lijenosti, a, a, u drugim e, opisu namaza je došlo da čovjek treba u namazu da pokazuje osobu koja je živahna, koja, koja, koja, ima, koja ima aktivnosti. I ja sam vam govorio na kraju, na, na zadnji kada osoba sjedi pa izbaci onu nogu, ovaj, kad, kad se analizira smisao izbacivanja te noge, jako je nezgodno onako osjetiti, baš da te, da te drži, da te, da te ne uspava namaz, da te, da te drži svjesni, prisebni, da možeš da završiš namaz. Dobro. Uh, uh, hadis ukazuje, znači, e, da, na pokuđenost ponašanja životinja, pogotovo u ibadetima. E, sad ostaje ovdje ostaje zanimljiva stvar, znači to je to, znači da je, da ovo između, između kerahijeta i harama shodno razilaženju učenjacima, a zanimljiva stvar da imamo u drugim hadisma pojašeno mnoštvo tih nekih radnji u kojima je došlo da ne oponašamo životinje. Poput toga, kaže, došlo u hadisu, da se ne okrećemo u nemazu ili tifata thaleb, poput okretanja koga? Lisice, thaleba. Pa onda došlo mazu da ne sjedamo kao što sjede zvijer, sebo. Došlo da ne sjedamo ko il kelb, kao što, kao što sjeda pas. Pa došlo mazu da ne idemo na seždu, da ne kljucamo kao što kljuca vrana. Da odiš na seždu, samo pa ubodeš i radiš. Da ne mašemo rukama prilikom pozdrava, da ne mislite ono dizanje. Prilikom poza, kad netko naiđe pored tebe i kaže selam alijekum, dozvoljeno da čovjek odgovoriš selam da digneš ili prstom ili rukom, šakom ovako ili ovako. u hadisu došlo da ne mašemo rukama, a to ovi koriste ovi tamo što pričaju nama da ne ruke, koriste ovi hadise veze, ne govori o toj temi uopće, ne govori o dizanju propisanom, nego govori o tome da osoba prilikom od pozdravljanja da ne maše rukama kao što kao kaže, kao e, bila hajl, kao što maše konj sa repom. Kako maše konj sa repom? Znači ono, trza. E, da se ne spuštamo na, na kad idemo na sežu, da se ne spuštamo na sežu, kao što se spušta ko? Deva. A sad se različi od toga kako se spušta deva, to sad priča za sebe. Znači sve ovo došlo u smislu da ne oponašamo određene životinje u ibadetu, da ne ličimo na njih prilikom obavljanja ibadeta. Samo ovdje je ostao zanimljivo razlika između ovog, kako, je to sjedinje ovaj, zvijeri i kako je sjedinje psa. kako je razlika između sjedinja zvijeri i sjedinja psa. I time smo završili. Svanik Allahume ve bamtke ašhadu en la ilaha illa koliko je to velik ovaj ders.